սպիտակ թուղթ էր վանդակներով, սրբաջրած բարերը ամուրպահած բրանս մեջ։ Քոտված թղթով ես նավակ եմ պատրաստում ու բարերիդ փրկարար բաճկոններ հագցնում, որ երբ վիճենք ու նավակը շուր գա ջրում, բարերը չխեղդվեն։ Կոտված թղթով ինքնաթիռ են պատրաստում ու 100 անգամ աղոթում, որ անվտանգ թրջի մեզ իրար կապող տարածության երկինքներում։ Քո տված թղթով ես ցաղիկ եմ պատրաստում ու հոտոտում օծանելիքս վերնաշապիկիտ բույրով։ Քո տված թղթով վայրի բադ եմ պատրաստում ու ամեն օր մտնում անտար զմրուխտ լճակի մեջ սեր փշրելու որ չթրչես։ Քո տված թղթով ես տնակ եմ պատրաստում, որ միասին նայենք պատուհանից։ Դու ինձ, ես քեզ գտնելու հույսով։ Բարեկամներ, օրվա մեր զրուցակիցը Մոսկվայաբնակ մեր հայրենակից Արցակագիր Գայանե Փայտյանն է եւ մեջբերումը նրա Արցակից ավելացած տողերից էր։ Հեղինակ, որը չի կարող չգրել, որը պարզապես չի կարող լավ չգրել։ Հեղինակ, որի գործերին ծանոթ չէի միջև նրա հետ զրույց վարելս, ինչն աննախադեպ էր լրագրողական իմ պրակտիկայում։ Այդ օրերին երկուսս Երևանում էինք։ Մեր հանդիպումը կազմակերպել էր երկուսիս կողմից շատ սիրված արտիստ, ասմունքի վարպետ Սիլվա Յուզբաշյանը։ Գայանե Փայկյանն իր գրքերից ընծայագրեց ինձ։ Ես խոստացա անպայման կարդալ եւ հաջորդ հնարավոր հանդիպմանն արդեն նորից զրուցել հետը։ Նրա ստեղծագործություններն իսկապես ընթերցվող են։ Ես հաճախ եմ բացում նրա Facebook-յան էջը կարդալու նոր գործերից, հաղորդակցվելու ինքնատիպ նրա գեղագիտությանն ու տպավորվելու։ Տպավորվելու հազար անգամ իմ միտքն ու ուղեղը զբաղեցրած այն պատկերից, որն ինձ համար իրանակնկալ ձևակերպումն է գտել Գայանե Փայտյան արձակագրի տողերում։ Իսկ արցակից ավելացած տողերը ոչ միայն ինքը հեղինակն է հավանել, Երբ խնդրեցի ներկայանալ ինչպես սորաբար անում եմ զրույցի սկզբնամասում, անմիջապես հորդաց անկեղծությունն ու մեր զրույցը ծավալվեց մի անգամից, առանց ընդունված արարողակարգերի՝ զանգել, պայմանավորվել, հարցեր ուղարկել, եւ այսպես մեր զրուցակիցն է արցակագիր Գայանե Փայտյանը։ արցակագիր, գրում եմ նաև արցակից ավելացած տողեր։ Իդեպ դա մի քիչ օտար է հնչում, որովհետև իմ կարծիքով ոչ մեկը այդպիսի վերնագրով ոչինչ չի ստեղծել չունի։ Ինձ մոտ էլ ստացվել է շատ պատահական։ Հիշում եմ, բանաստեղծության նման մի բան էի գրել, աղջիկներից մեկը Facebook-ում ասաց. «Ինչ սիրուն բանաստեղծություն է»։ Ասացի, «Սրա ի՞նչն է բանաստեղծություն»։ Արցակից ավելացած տողեր են, էլի, քանի որ հիմնականում իմ գրածները բոլորը արցակ էին ու Դեսա ես հավանում եմ։ Անմիջապես սարքեցի վերնագիր ու սկսեցի այդպես ստեղծագործել։ Այսինքն չափածոյի մեջ արցակ է հիմնականում, դա պոեզիա չէ, արցակից ավելացած տողեր։ Ես ունեմ նույնիսկական արցակ էլ չէ։ Այդպես։ Իհարկե։ Բարև ձեզ, Տիկինգայան է։ Բարև ձեզ։ Ուրախ եմ ձեզ հյուրընկալել մեր տաղավարում Արցախի հանրային ռադիոյի բացվող ծրարներ գրական գեղարվեստական հաղորդաշարի տաղավարում դուք առաջին անգամ եք եւ բավականին անկեղծ սկսեցի սկսեցիք զրուցել։ Մենք ակնկալում ենք ձեր ծրարը, որ հիմա կբացեք եւ ակնկալում են, որ դա արցակից դուրս մնացած տողերն են։ Կարթակ մերուն կնդիրների համար, որովհետեւ մեր հաղորդաշարի մեխը, այսպես ասեմ, մեր զրուցակիցը երբ որ ներկայացնում է իր սեփական ստեղծագործություններից մի հատված կամ իր բանաստեղծություններից կամ իր սիրած որևէ հեղինակի որևէ ստեղծագործություն։ Հիմա ես ակնկալում եմ հենց ձեր այդ արցակից դուրս մնացած տողերը։ Արցակից ավելացած տողեր։ Իդեպ ես շատ ուրախացա, երբ տեսա այս գրքի վերջում Արմեն Ավանեսյանը վերջաբանում այո տեղադրել էր իմ Արցակից ավելացած տողերից։ Ինչ դա բավականին հաճելի էր։ Եվ այդ տողերը։ Եվ այս տողեր հիմա ես կասեմ։ Ինչ փնտրեք էջերի վրա։ Ես ավելի խորն եմ փակված երկնքի ընդերքում, միջև արկանդ, ծնվել չծնվելու խորխորատում։ Չէ, բարձրում չեմ, երկինքը կարող է երկրի տեղը լինել, ստեղծելու ոչ օրը գիտենք, ու ոչ էլ աստծո խմածը, ինձ գտնելու համար պիտի դուք բարձրանաք, շատ եմ ներքևից։ Շնորհակալություն, իսկապես հետաքրքիր տողեր են եւ անծանոթ մի արտահայտություն իմ ուշադրությունը գրավեց, այն որ երկիրը ընդերք ունի, հասկանալի է։ Դա կարծես նաեւ ակամա գիտելիք է, որ մեր ուղեղին նստած է, բայց որ երկինքը ունի ընդերք, Ինչպես եք հայտնաբերել դա։ Ես կարելի ասել ամեն օր երկնքի հետ եմ խոսում։ Ու ինձ թվում է ես տեսնում եմ այնտեղ։ Նախ ես տեսնում եմ իմ ծնողներին։ Մայրս առաջինը գնաց այնտեղ ու ցանոթացրեց երկնքի հետ։ Ու ես շատ երկար ժամանակ նայում եմ վերև։ Խորնա երկնքի ընդերքը։ Իհարկե, այնտեղ այնքան լավ մարդիկ կան։ Հիմա էլ մեր տղաները գնացին։ Ես երկրի վրա ուղակի տեսնում եմ իրենց կարելի ասել տեղը, բայց իրականում ես իրենց չեմ պատկերացնում, որ այնտեղ են։ Ինձ թվում է իմ բոլոր հարազատները, իմ հարազատները նաև այս նոր տղաներն էին, որ գնացին, ինձ թվում է բոլորը երկնքում են։ Ես այդպես եմ կարծում, չգիտեմ, ես շատ եմ գրում։ Ափսոս, որ դուք չեք կարդացել ցալվածների մեջ կա, կա այդ մասին, որ փորձեմ ավելի բացել այդ ընդդեմ։ Նույնիսկ ես գրել եմ, որ երկինքը վերքոտ է, Վիկինգայան է, ինչի համար եք ստեղծագործում։ Սա ուտելու նման է, ուտելու պահանջի նման է, քնելու պահանջի նման է, շնչելու պահանջի նման է, հատկապես որ կարծում եմ սա ձեր մասնագիտությունը չէ։ Ընդհանրապես գրելը ոչ մեկի մասնագիտությունը չէ, ես այդպես եմ կարծում, ինչպես կարելի է գրելը լինել մասնագիտություն։ Նկատի ունեմ բանասիրություն։ Այնպես չէ, որ ես մոտ եմ գրականությանը, ես փոքրուց է սիրել եմ գրականությունը, հետո մանկավարժական կրթություն, ամեն դեպքում առնչվում է ու ու հումանիտար առարկաներ ես ավելի շատ եմ անցել։ Գրելը ինձ համար Ես չեմ մտածում, այսօրը պետք է գրեմ, այս ժամին ես գրեմ, բայց ես զգում եմ, որ մի քանի օր որ անցնում է, ես արդեն պահանջ եմ զգում ու երբեք նաև եթե ես այդ պահանջը զգում եմ ես չեմ վերցնում հերախոսը ու սկսում գրել որովհետև ես հերախոսի մեջ եմ գրում հիմնականում ես ընդհանրապես գրչի չեմ օգտվում արդեն իմ մտերիմները գիտեն Եթե զգում եմ, չի ստացվելու, չեմ էլ սկսում, բայց ակամայից մեկ էլ տեսնում եմ, մի բան եկավ մի տող, մի տողը որ գալիս է արդեն մնացած ոմանավանդ, եթե այդ տողը։ Այսինքն դուք ունեք ինքնալցնումի պահը, բայց ինքնահատեցման պահը։ Այո, այո, այո, այո։ Պետք է զգաք։ Օրինակ, այսպեսի մի համեմատություն պահի տակ մտածեցի, ես որ լինում եմ Մոսկվայում, ես շատ եմ տարապում հայրենիքի համար ու երբ գալիս եմ, ասում եմ, որ մի քիչ լծվում եմ, մի քիչ, մի քիչ, մի քիչ, ու դա նման է հենց իմ գրելուն բայց դե հագենալ հայրենիքից կարծում ես չեմ հագենում իսկ ինչից է ենթադրում որ ես գրելուց հագենում եմ ոչ դեռ շարունակում եմ գրել ինձ երբ որ ասում են ինչ լավ է կարոտը տարալ ինչ է նշանակում կարոտը առնել ընդհակառակը ես ասում եմ որ դուք հնարավոր չէ որ հագենաք բոլորովին չէ չէ ես չեմ հագենում ու նաև չեմ սիրում որ ասում են ես շատ կարոտում եմ կարոտում եմ Երկիրը դե բա պետք է կարոտես, բա ինչ պետք է անես։ Գրելով չէ դա, դա պետք է տեսնես, վայելես։ Օրինակ մենք մի հրաշք տեղ էինք, դա ինձ համար անմոռանալի օր է։ Եթե գախնիկ չէ որտեղ էինք։ Արագացի կողմերն են գնացել, Արագաց լերը տեսանք, հրաշալի էր մեր լավ ընկերների հետ եղանք այդ առաջին անգամ էի այնտեղ ու տեսա որ սրտիս մի կողմ արդեն փառավորվեց նայեցի ինչ հրաշք հրաշք հրաշք ամեն գալով ես աշխատում եմ որևէ տեղ գնալ ինչ է ստացվում դա եմ ասում ասում եմ եթե այնպես ստացի որ ես ամեն գալուց գամ ու գնամ տարբեր տեղեր այսինքն այն տեղերը որտեղ չեմ եղել վախինում եմ մի 5 տարի հետո ոչ չհասցնեմ ոչ փոքր է մեր երկիրը, ընդհակառակը, արդեն որից հարցնեն, Արագած լերը տեսել եք, ասելու եմ, հա, այն ժամանակ կհարցնեին, Շուշին տեսել եք, շատ եմ սիրում զոնցիկները, կշվում եմ, կասեի, հա, ասում են, տեսել եք մեր Շաքե ջրվեժը, կասեմ, հա, ու այդպես շարունակ, շարունակ, ոնց որ մի տեսակ սևագրության նման կմախք է, այսինքն երկրի տեսնում ես, բայց պետք է առանձնահատուկ այդ ամեն մեկը խորություն ունի, անցյալ ունի, պատմություն ունի, այսօր պետք է նվիրվել, տրվել։ Եկանք ամբերտ, այնտեղ իդեպ մի Մանուկ Մանուկյան, լավ հիշում եմ, որտեղ Խաչիկ Մանուկյանն էլ էր մեր հետ որ ծանոթացա Մանուկ Մանուկյան։ Մարդը մեզ պատկերացում տվեց ամբերտի մասին, Այսպես նայում եմ, ասում ենք, ինչ փառահեղ անցյալ են կունեցել։ Բա իրենց մակրությունը Գառնիում այնտեղ բաղնիկներն են, այնտեղ իրենց լողավազանն էին ցույց տալիս արդեն ամբերթում, որտեղ են նրանք լողացել, ինչ մակրություն, եւ իսկապես եւ հոգով եւ այնպես ու ինչպես է պահպանվել, ինչ մակարումով դա այն երևակայել է ու ինչ հարստություն է մեզ հասել ու ես այսօր արդեն մի քիչ առաջ ընկնելով ասում եմ ու այդ հարստության տերերը այսօրվա չհասկացող տերերը նաև մեզ զրկում են շատ բաներից ես չեմ ուզում քաղաքականությունից խոսել միանշանակ պետք է չէ բայց իհարկե իհարկե ու արդեն ասում ես տես, ովքեր են եղել նախկինում, նախկինում, ես չեմ ասում նախկինները, նախկինում ովքեր են եղել ու հիմա ովքեր են։ Այս հրաշք երկրի տերերն ովքեր են եղել, ինչպես են մեզ փոխանցել, ու մենք ինչ հեշտ ենք կորցնում։ Չենք կարող կորցնել, Տիկին Գայանե, հավատացեք, մենք ճունենք այդ իրավունքը եւ կարծում եմ մեր աղոթքով, դարձով, մեր ապաշխարությամբ դեռ կարող ենք փրկել մեր այս միթիս հողը, մեր այս փոքրիկ ոդքի տեղ դնելու հողը։ Աղոթքի հետ պետք է լինի նաեւ սրտացավություն, աղի օթքի հետ պետք է լինի նաև զենք, պետք է լինի նաև կռվելու պատրաստակամություն, պետք է հակառակորդին, հակ ինչ է նշանակում հակառակորդը ինքը սկսում է, մենք իրավունք չունենք որևէ բան պայթեցնելու։ Ինչու՞։ Հիմա ասացի կաղոտ, շատ ներողություն։ Այսինքն մեզ ասել են, որ եթե քո երեսին հարվածում են, խփում են, պիտի մյուսը դեմ անեն։ Բա լավ, այդ երեսները հերիք չէր, այդքան դեմ անել։ Ես այդպես եմ կարծում, չգիտեմ։ Չի կարելի աղոթքով հասկացանք։ Ես ընդհանրապես մենակ աղոթքով, բայց աղոթքը պետք է զենքին հավասար լինի, եթե Աստվածաշնչին ծանոթ եք, հարավեր քան համոզված եմ, որ ծանոթ եք, այնտեղ սրի գործածությունը բոլորովին չի արգելվում։ Քրիստոս չի ասում՝ «Սուրդ դենդիր, սուրդ պատյանը դիր իր աշակերտին», երբ որ քահանան մոտենում է նրան եւ փոքրիկ ընթարում է լինում։ Ընթակառակը Քրիստոս ասում է՝ «Վաճառիր վերջին բաճկոնդ եւ սուր գնիր»։ Իսկ երբ այդ ամեն ամենաօդքով է լինում, հաղթանակը երաշխավորված է։ Տիկին Գայանե, ինչի մասին եք գրում։ Ես գրում եմ ամեն ինչի մասին։ Գրում եմ կյանքի մասին, գրում եմ մանկության մասին, գրում եմ մեր օրերի մասին, ինչ տեսնում եմ, գրում եմ։ Կարող է շատ պատահական այնպիսի մի հետաքրքիր երևույթ, մի միջադեպ տեսնեմ նույնիսկ հերվից, կարող է մի անխնամ, շատ անխնամ, անտուն, անտեր մեկի տեսնեմ ու գրեմ մի քիչ ինձ համար չկա այն հասկացությունը, ինչի մասին եմ գրում։ Գրում եմ ինչ տեսնում եմ, ինչ զգում եմ։ Գրում եմ այդ մասին։ Իսկ ինչ եք ուզում ասել ձեր գրականությամբ։ Որն է ձեր գրականության ասելիքը ուղված ինձ։ Ձեր մերձավորինը Տերցողային։ Այսինքն մի ասել։ Հիմա ես շատ ավելի շատ անկեղծան եմ։ Ես ոչ մեկին ոչ մի բան չեմ ուզում ասել։ Բացարձակ։ Ինչ պետք է ասեմ։ Եթե ես գրում եմ, Ես ամենից առաջ գրում եմ ինձ համար։ Եթե կարդում են, հրաշալի, շատ լավ։ Եթե ինչ որտեղ հավանում են, դա ավելի լավ։ Իսկ ընդհանրապես, եթե ես գրել եմ ու նա ինչ որ միտող հիշում է, դա արդեն փառահեղ է, ինչպես ասեմ, կնշանակի, այո, ես գրել եմ նաև այդ մարդկանց համար։ Օրինակ, միտեղ գրել էի այդ որ եղավ վերեստրոյկա այդ վերակառուցում հա վերակառուցման ժամանակ որ ամեն ինչ փոխվեց դոլարը եկավ եւ այլ եւ այլ ու հետո գրում էի որ բարձր ցալված ստվերի մեջ էր որ անարատ քիմիա են կուտում այդպիսի մի բան էկոքիմիա իմ ընկերներից մեկը ասաց ամուսինս որ գնում ենք առևտուր անելու ասում է արի անարատ քիմիա առնենք Այդպեսի մի բան է ասում։ Այսինքն իմ գրածից ես այդպես բառացի չեմ հիշում, ես գրում եմ ու մոռանում մարդկա ինքը գրում է ու հիշում է, հիշում է։ Ես մոտավոր հիշում եմ ինչի մասին եմ գրել, բայց հաստացի բառերով այնքան էլ չեմ հիշում, որովհետև դե որ խոսեցիք անկեղծությունից։ Իհարկե, միշտ բախելում եմ բացել իմ գրքերը։ Միշտ բախելում եմ բացել իմ գրքերը։ Ինչու՞։ Չունեմ այդպիսի սովորություն։ Անթադ բացել, կարդալ չեմ սիրում բացել։ Ես չեմ կարդում հետո։ Ես գրում եմ, միգուցե Facebook-յան էջերում լինեն, պատահեն, ես էլի կրկնեմ, բայց գիրքը իմ չեմ բացում։ Իսկ ուրիշ ինչ եք ընթերցում, ինչ հեղինակների եք ընթերցում, հաղորդակցում։ Ես շատ սիրում եմ ընթերցել մեր դասականներին, շատ եմ սիրում։ Նա ով մտածում է, որ Արտասամայանը ավելի մոդեռն է, թողնակ արդա Արտասամայան գրականություն, բայց ես գերադասում եմ 5 անգամ Հրանտ Մաթեոսյան կարդամ, քան մի անգամ Արտասամայան ինչ որ հեղինակի։ Նրան էլ եմ կարդում, չի կարելի ասել, որ չեմ կարդում, բայց ինչ եմ խաղում, ոչ մի բան։ Իսկ Մաթեոսյանը ինձ ավելի հարազատ է, ինձ ավելի մոդ մոտ է։ Ուղղակի ավելի հետաքրքիր ու ավելի հաճելի եմ կարդում մեր հայ գրողներին։ Չգիտեմ ինչու այդպես ես շատ եմ սիրում մեր գրականությունը, հայ գրականությունը ու հատկապես նրանք, ովքեր թողել են լավ ժառանգություն։ Մեր դասականների մասին չեմ ասում, ամիշտ են կարդացել, արդեն անգիր գիտենք։ Իհարկե կարդում եմ նաև Արտասամայան, այն ժամանակ ես ավելի շատ էի կարդում։ Տիկին Գայանա եւ հաղորդման վերջում նորից անդրադառնանք ձեր ստեղծագործություններին եւ ձեր ընտրությամբ դարձյալ ներկայացնեք մի փոքրիկ հատված ստացված։ Խնդրեմ, սիրով կլսենք։ Երբեք հեքիաթ չդարձա։ Հեքիաթի համար իրական սխալ էի։ Ինչքան էլ փորձեցին պատկերացնել հեքիաթային, չստացվեց։ Ներս էին գնում ու փչացնում իրենց ստեղծած կադրերը։ Մտքի նկարահանումներում չէի տեղավորվում։ Չունեի մանուշակի ներփությունը, կանաչի անվտանգ թավիշը, չեղա առաջին ծնծաղիկը։ Սև ու սպիտակ նկարներում շատ էի սպիտակ։ Ոչ մի անգամ չեմ սիրել նայել անցյալի ջրհորին, տակ չուներ։ Երևում էի, հեշտ էին գտնում։ Հիմա երևում եմ, բայց չեն գտնում։ ավարտվեց բացվող ծրարներ հաղորդաշարի օրվա թողարկումը։ Տաղավարում հյուրընկալվել էր արցակագիր Գայանե Փայտյանը, զրույցը վարում էր Վարդուհի Բաղդասարյանը, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։ Կհանդիպենք